Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam I da završimo ovdje meselu s ovim e, propis rivajeta osobe tajba minus fisk. Osobe koja je e, učinila teubu od grijeha nekog fis, fiska. Velikog grijeha da li je, da li je se, znači bio je resnik fasih, pa onda da li se može od njeg prenositi posli, e, posli hadise. Oko toga ima razilaž mečunjaka, uglavnom e, skupina učenjaka smatra da se ne, ne prihvata, ne prenosi se rivajet od, od, e, od onog koji učinio teubu od velikog grijeha. <clears throat> Ali kažu isključivo ako je to vezano za kezib fi hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Znači ako je slagao na poslanika sallallahu alejhi ve sellem nema njemu teube. Od njega se ne prenosi više. Znači od njega se više ne prenosi i završio misiju. Do čega znači? Men men eh, vraća na hadis men kezib alejhi mutamadan fa mutamadan fa yatabu maqdahu min an-nar. To ne znači, pazite, ako se ne prima rivaja, to znači da se ne prima teuba. On prima teba jedna stvar, kod Allah Žešanu, to je između njega Allah Žešanu i njegov dunjalički život. Ovdje govorimo o pitanju prenošenja hadisa. Znači, potvrdilo se njegove da je nešto, da je nešto po tom pitanju. Da je ili optužen za, za laganje, ili je slagao, znači ima poslije njegov se ne prima. Do, za razliku od ovog, od koga se prima teuba, E, teuba se prima od uh, pokajnika, od velikog grijeha, čija, e, čiji se veliki grijeh vlača, recimo, na laganje među ljudima. Na grijeh, griješenje nekim stvarima koji su veliki grijeh u nagi. I čovjek se pokaje od tog i potvrdi se njegova teuba. Znači, nije samo da se pokaje, riječima kaže, pokajao se. Tabu u aslehu, aslehu popravi stanje, znači, poplavi, znači, vidljivo, jasno da se popravi stanje, više to nije onaj čovjek. U tom slučaju se prihvata od njega. Ali ovdje je zanimljiva stvar, pazite, mi pričamo ovakvim detaljima, otkud ti znaš da se on pokaju, od kakvom je stanje? Znači, do te mjere su, tu, do te mjere su učenjaci hadisa pratili stanje neke osobe. Do te mjeri da su znali, znači, kada je se pokajao, kada se nije pokajao, na kojim je grijehu bio, šta je radio, kako se ponašao, te vijesti je trebalo sabrati. Te informe, nije to samo sabrati, nego mora biti pouzdane. Znači, ne možeš otići nekog uzeti tu vijest, saznat neku vijest, ona nepoznana laž izmišljotnja, nego moraš provjeriti u 100% da je to tako. A muhadi su po tom pitanju bili, znači, vrh preciznosti. I zato i jest ova nauka, hadijska nauka i hadijska ako prenesi, to je to da nivou nekog, naravno se nešto neko vjerno se desi, kao što je kod muslimana. To je nevratna stvar. Znači, kad analizira ova nauka, istraži sve, to, to je nauka prava, to je mora. Nevratna stvar da mogu da mogu da u narodu se to su muslimani radi da se to može. Allah je šanu stvar dao da se sačuva tako vjera da se prenese. Kao što kažem, nazvi smo da dosta spomenuli to. Znači to od, od veličine ove vjere je u tome da je ona prenesena Znači da ona prenesena sa lance prenosilaca. Ne samo Kur'an, jasno ko da. Ovi, ovi ostale vjere, ne nevjere, nismo, nismo mogli sve tu knjigu da se On ti ne znači prošlo tisto godina, on tek onda zabilježni pisao tamo nešto. 300 godina od smrti vjerovijesnika. Znači, ne samo Kur'an, Kur'an jasno kod dan da je sačuvan, nego i hadis, postupci, riječi, poslanika, ne samo i poslanika, nego i ashaba koji je živjel sa njim. To je nevratna stvar, to je krupna stvar. I to na način koji je preciznio bilo kakve sad neke tamo historijske nauke. <clears throat> Dobro. Andalusen, Andalusen, Andalusen, Andalusen, Andalusen.